Սարգսյանն ու Շովսեփյանի հաղորդումը հայրենիքի պաշտպանության համար իրենց կյանքը նվիրած հերոսների մասին է։ Միշտ ներկա Միշտ ներկա հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է եթերում, եւ այն նվիրված է մայոր Ռոմա Վալերիի Լալայանին։ Նրա անցած մարտական ուղին։ Ռոմա Լալայանը ծնվել է 1984 թվականի ապրիլի 26-ին Հադրութի շրջանի Մեծ Թաղեր գյուղում։ Դպրոցն ավարտելուց հետո անցել է Պարտադիր ժամկետային ծառայության որից հետո ընտրել զինվորականի ուղին։ 2001-2005 թվականներին սովորել եւ ավարտել է Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտը։ Ստանալով հրետանավորի որակավորում, նախ ծառայել է հրետանային բրիգադում, ապա Ֆիզուլիի զորամասում։ 2017 թվականին պաշտպանական շրջանի հրետանու շտաբի պետ էր։ Մասնակցել է ապրիլյան քարորիա պատերազմին։ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ից մարտական գործողություններին մասնակցել է ճակատային գծում՝ Ջաբրայելից մինչև Մարտունի։ Կնոջ Նունե Շահնազարյանի խոսքով զինվորականի հետ ամուսնանալը մեծ հպարտություն է, միևնույն ժամանակ պարտավորեցնող։ Ռոմայի հետ ծանոթացել եմ 2007 թվականին, ամուսնացանք 2010 թվականին, 7 տարի վարձով ապրում էինք քաղաք Ստեփանակերտում, այնուհետև տեղափոխվեցինք Մարտունու երկրորդ պաշտպանական շրջանի հարևանությամբ գտնվող Զորավան։ Երևի բոլոր զինվորականի կանայք զինվորականներ են լինում, որովհետև ի տարբերություն քաղաքացիական ընտանիքների զինվորականի ընտանիքով է անցնում պատերազմի ու խաղաղության բաժանարարը գիծը։ Ռոման նվիրյալ զինվորական էր։ Իր համար սպա լինելը դա կոչում չէր, դա նրայություններ։ Շաբաթ Կիրակի օրերին եւ ազատ ժամանակ երրինում մեկ ընտանիքով շրջում էինք Արցախի գեղատեսիլ վայրերով ու հայկին անպայման պատմում էինք մեր պատմությունը։ Քանի որ միշտ Ռոման ասում էր, որ ինչքան դու երեխայիդ պատմես երկրի պատմության մասին, այնքան նա ամոր կկարճի իր հայրենի հողին։ Ռոմա Լալայանի կողմից հրետանու կրակի ճիշտ կառավարման շնորհիվ Տշնամին կրել է մեծաթիվ մարդկային ու զինտեխնիկայի կորուստներ։ Նրա հրամանատար Հունան Հայրումյանը կարոտով ու ողջավորությամբ է վերհիշում Ռոմա Լալայանի հետ անցկացրած ամեն օրը, միաժամանակ ափսոսալով, որ կորցրել է նման զինվորականի, ով նվիրված էր ռազմական գործին։ Միջում հատական գործողությունները վերսկսելը Մարել Լալայանը ծառայության ընթացքում դրսևորել էր որպես կատարողական բարձր բարձր պատասխանատվության զգացում կիրապետող սպա։ Մասնագիտորեն օրական են լուրջ պատասխանատվացել ու Մայոր Լալայանի մեջ կա մի հատկություն, որ փորձում է իր բոլոր գիտելիքները գործնական պարապմունքներով, ստատական պարապմունքներով իրականում արդյունքները մենք տեսակ պատերազմի ընթացքում փորձում է փոխանցել ենթականներին։ Ես սկսեց մարտական գործողությունները, թիվ հստակացրել հայտանային ստորաբաժանումների քաղաքի կառավարում, ինչպես տարբեր տեղեկությունների տեսակետման համակարգերից վերծրած տեսանյութերի արդյունքում մենք ցույցեցինք, որ Մայոր Լալայանի եւ իր մարտական ընկերների հետ մեկտեղ հասցնել հակառակորդին բավականին մեծ կենթանի ուժի եւ զորատեխնիկայի կորուստներ։ Սեպտեմբերի 27-ին ամիջադաշտների պաշտպանական շրջանի դիմաց հակառակորդը երեք ուղղություններով փորձեց խորճուն իրականացնել։ Իրենց ակցիոնավետ քարտի արդյունքում կար ժամկետում խոցրած հակառակորդին զորատեխնիկայի Գահեր Կենթանյանը դիտեցին, որպեսզի հակառակորդը տվյալ ուղղությունը հրաժարվի հետագա գործողություններից։ Ինչպես գիտենք, պատերազմը շարունակություն ունեցավ զարգացավ Ջեբրայելի հատուկ ուղղությամբ, համահավաք ստորաբաժանման կազմով մեր ընկերներ Օմար Լալայանն բացվեց 500 կիլոմետրից դեպի Արևելք քրակային բնագից։ 2-3 օր մարտերից հետո միջև հաջորդ կանը մեծ պատասխանատվությամբ իրականացրին։ Այնուհետև հակառակորդը ավելի խորհրդի կոնկրետացնելուց հետո Լալայանը գտնվում է մոտ գրաբի կառավարման տեղամասում, ընկեր Լալայանի ղեկավարած ստորաբաժանման գրաբի արդյունքում հասանք հայտակառակորդի մեծականակ ուժերի կորուստների հասցմանը։ Ամեն օր, ամեն վայրկյան դիաբետում էր իրադրությանը կարողանում էր ժամանակին ընդունել ճիշտ որոշումներ եւ ամենից կարեւորը որ ոչ միայն խթիրն է կատարում խթրի կատարմաց վեր ինչպես գիտենք ունենում են կորուստներ դուխ էր տալիս իրենց ենթականներին փորձում էր բացաբերելու չգիտեմ անձամիկների շնորհ հրանոթի վրա խթիր կատարում չգիտեմ տարբեր բոլորին են անկախ ժամկետային զինվորին եւ նկարագրել է օրը ինչքան ցանր է պաշտպանական շրջանի համար լալանը նախագահական անգամ պետք է գա արդեն մոտ դիտակետ ֆիզիոլոգության դիտակետ, որտեղից շարունակենք մարտական մարտվարելը, բայց սա ուքսը չհասցրեց։ Չհասցրեց ու մեր ընկեր Լալան Նիկոլոսը ինչպես մեր, այնպես մեր հրետանավորների նվրա շատ բացասաբար անդրադարձավ նաև գործերի փաստորեն վերջին ղեկավարման փողակը հրետանային ստորաբաժանումների։ Այդ պակասը նաև մնաց հետագա օրերին նկատվեց։ Կորստը շատ ծանր էր մեր մեր ազնագազմի համար։ Ռոմա Լալայանը ընտանիքին նվիրված ամուսին էր, հոգատար հայր եւ ծնողների համար սիրելի զավակ։ Կինը նունեն մեծ ցավով ու ափսոսանքով է խոսում ամուսնու մասին։ Ես երբեք չեմ կարող նրա մասին անցյալով խոսել, որովհետեւ նա իմ հետ է ամենուր, տանում, աշխատավայրում, ամենուր։ Երբեմն իմ կյանքում ծանր պահեր են լինում, երբ ես զգում եմ, որ այլևս չեմ կարող, որ արդեն ուժերս լքում են ինձ, բայց ես միշտ զգում եմ, որ ահա եկավ Ռոման ու ես այլևս մենակ չեմ։ Ռոման լավ ամուսին էր, լավ հայր, լավ մարդ էր, յանալի զինվորական, բարեկամասեր շատ ընկերասեր։ Նրա համար գոյություն էին արժեքներ, որոնք նրա համար սրբություն էին։ Դա նվիրվածությունն էր, ազնվությունն էր, ընտանիքի նվիրվածությունն էր եւ ամենակարևորը հայրենիքն էր։ Հայրենիքը ամենամեծ արժեքն էր, որին ստորադասվում էր ամեն ինչ։ Իսկ քույրը Լիլիթ Լալայանը Հուզմունքը խեղտելով է պատմում եղբոր հետ անցկացրած ամեն մի րոպեն։ Մանկությունն անցնկացրել հայրենի մեծ թաղեր գյուղում։ Անհոգ էին, ուրախ ու ապահով։ Մանկությունից մինչև 2020 թվականի աշնանային պատերազմը։ Թե որպես եղբայր եւ թե որպես անհատ Ռոման Էյությամբ շատ պատասխանատու, հոգատար, նվիրված ազնվորություն էր։ Նա ինձ համար եւ ընկեր էր եւ եղբայր։ Նա ինձ համար ամեն ինչ էր։ Նա այն հուսալի թիկունքն էր, որ ես ունեի եւ վստահ էի, որ ցանկացած խնդրի ժամանակ նա իմ կողքին կլինի իր օգնությամբ, իր ճիշտ խորհուրդներով։ Նա այնքան հոգատար էր, որ նույնիսկ պատերազմի ժամանակ այդ ճակատագրական կրակոցների տակ էլի հասցնում էր այնտեղից հոգ տանել մեր մասին, ծնողներիս մասին, երեխաների մասին, Ասում էր, որ ելնելով այս պայմաններից երեխաներին հանկարծ անգրագիտության չմատնենք։ Նա շատ էր կարևորում ուսումը, կրթությունը, եւ հիմա ինձ համար շատ ծանր է նրա մասին խոսել անցյալով, քանի որ ես երբեք հոգեպես չեմ բաժանվի նրանից։ Նա միշտ մեզ հետ է մեր սրտերում, մեր մտքերում, մեր հոգիներում ու ամեն անգամ խոսում ենք նրանից, ասում նրա մտքերը եւ այդպես ինքներս փոփում ես։ Պատերազմի ժամանակ, երբ ամեն անգամ իր հետ խոսում էի հերախոսով, նա միշտ ասում էր, որ իր մասին հանկարծ չմտածենք։ Նա գիտեր ինչ է սպասվում իրեն եւ ինչ ցաներ ապրումներ են սպասվում մեզ։ Փորձում էր նա դրանից պաշտպանել մեզ։ Էլի այնտեղ մեր մասին էր մտածում։ Իսկ ես ասում էի, որ դու ուղակի իրավունք չունես հետ չգալու որ դու անպայման պետք է գաս։ Դու այն մարդն ես, ում մասին քնում եւ ախնանում եք մտածելով, աղոթելով, որ հետ գաս։ Հիմա նա ինձ համար դարձել է ցավոտ հպարտություն, ցավոտ կարոտ։ Արցախյան երրորդ պատերազմի ժամանակ Թշնամին օկուպացրեց հայրենի մեծ թաղեր գյուղը, ինչպես նաև Զորավանը, որտեղ բնակարան ուներ եւ ապրում էր սպայի ընտանիքը։ Տեղափոխվեցին Ստեփանակերտ։ Նունեն այժմ ապրում է իր մինուճար որդու Հայկի համար։ Հայկը քչախոս է, բայց եւ խոհեմ։ Մտքում հոր падգամներն են, իսկ կողքին ոգևորող եւ ուժ տվող մայրը։ Ռոման միշտ հորդորում էր Գարեկին նշտեի խոսքերով, որ մայրերի ափերի մեջ է ազգի ճակատագիրը, որ մայրերն են կարողանում դաստիարակել հայրենասեր ազգանվեր մարդկանց։ Հիմա էլ Հայկը պարտաճանաչ, պատասխանատու մարդ է իր հոր նման։ Ես միայն հպարտ եմ դրանով, որովհետև ես տեսնում եմ, որ հայկը արժանի զավակ է մեծանում իր հորը։ Երբեմն աշխատանքից հետո, երբ վերադառնում եմ տուն, տեսնում եմ, որ հայկը հերոստացույցով ժամանակակից հրետանային միջոցների մասին ինչ որ տեղեկություններ է լսում։ Եվ տեսնում է դեմքս այլայլված է այլ վազելով գալիս է ու ասում. «Մամ, դե մի տխրիր, ապան միայն ուրախ կլիներ»։ Ես հայկի համար խաղաղ ու զոր հայրենիք եմ երազում, որտեղ մարդ կլինի ամենամեծ արժեքը։ Ռոման երբեք չդժգոհեց ամբողջ պատերազմի ընթացքում։ Նրա համար հայրենիքը ամեն ինչ էր։ Հոկտեմբերի 20-ն էր երևի, մի անգամ զանգեցի, ասացի, որ բարի տուն, հերիք է, քո բաշին պատերազմը, դու արդեն տվել ես տուն արի նա ինձ հերախոսային կողմից ասաց, որ ես իրավունք չունեմ այդպես մտածելու, առավել եւս ես տղա եմ մեծացնում, ես տղա եմ դաստիարակում, պետք է դաստիարակեմ այնպես, որ հայրենիքը դա մեր ամենակարևոր արժեքն է, որ մենք բոլորս անցողիկ ենք այս աշխարհում, իսկ հայրենիքը մնայուն է։ Հոկտեմբերի 25-ին կեսօրն անցեր, եթե ցանկեց Ես հարցրի, թե ինչ վա կատարվում, ինչպես է իրավիճակը, ասաց ամեն ինչ նորմալ է, Իմ զինվորները առույցի նման են կռվում։ Իմ ենթակա սպանները բոլորը քաջասիրտ են, ոչ ոք չի մտածում դիրքսիջելու, ընկարկելու մասին։ Ես գիտեի, ոգու խորքում անկախ ամեն ինչից ես զգում էի, որ ինչ որ բան ան չէր, որովհետև մարդիկ կան, ովքեր իրոք պատերազմից չեն վերադառնում։ Նրանք պատերազմի ամբողջ ցավը, հոգսը, ստորությունը, դավաճանությունը, ամեն ինչը վերցրած, նրանք լուր հեռանում են հերոսացած։ Պատերազմն անողոք էր պարտաճանաչ, լավագույն, հայրենասեր զինվորականներից շատերի համար, ովքեր 44 օրերի ընթացքում հասցրին հերոսի կենսագրություն գերտել։ Ռոմա Լալայանը նրանցից մեկն էր, ով որպես հերոս անմահացավ 2020 թվականի հոկտեմբերի 25-ին։ Ռոմա Լալայանը նաև բազմամարտիկ էր, Պաշտպանության բանակի բազմակի չեմպիոն։ Հետմահու արժանացել է արիության համար մեդալի եւ մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշանի։ Հաղորդման հեղինակ եւ վարող Վեհանուշ Հովսեփյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։ Մինչ նոր հանդիպում։